pri cron hava viruso. Iendo la mondo de nove zorgas pri nova pandemio. Tio ocasas de tempo al tempo, se ci foie alarmo shaine sonis pli laute cae pli emozie. Ni ciui estas hantitai de tiu viruso, ne tiom pro gia crono, sed pro gia rimarcinda capablo rapide dislocigi. La besteto disiras kiel vento, cae gi havas la fian cutimon mortigi precipe la plei maliunain cae malfurtain. Sequas de tio che la homoi ec campanias por bari la voion de la cronhava viruso. Lavo la manoin! ne tušu la vizadžon, lavu la manojn, ne kisu, lavu la manojn, ne brakumu, lavu la manojn, evitu homa masojn, lavu la manojn, ne vojadžu, kaj lavu la manojn. Perfekte, tiju estas prudenta jagoj, kvankam la viruso eble čarđi havas kronon, gis nun solene spitas ilin, se oni consideras la ciutagan crescon de statisticoi. Sed neniu povus esti contrao lavado de manoi. Mia demando estas, ciu tio suficias? Ciu clopodi eviti contagion estas la sola farenda ago? Cio pri campagno por pli fortigi la immun capablon de la popolo. Shaine en personoi immunologie competentai, la viruso estas nenio alia ol banala malvarmumo, au et ne tio. Se la dangero sidas en neadequata defend capablo, shainas logike che oni campagnu ancau por plibonigi la immun capablon. Ciu tio estas ebla? Ciu la televido cae jurnaloi ne devus disconigi recomendoin tiu sense? Exemple, mangiu du tri fructoin ciu tage. Mangiu folioin cae legomoin du foie en ciu tago englutu lactajon precipe yogurton du foie en ciu tago. Mangiu veran mangion ne luncioin, ie regulae horoi. Mangiu fishon du foie en ciu semaino, malpli da rugia viando. Evitu artefaritain trincajoin, alcoholajoin, tabacon, inclusive de la passiva. Practico moderain in corp tridec minutoin, ciu tage. Practico spir du foie en ciu tago, dum quelcae minutoi. Cultivo patson en via spirito. Lau mia observado, dum la lastai iaroi, la manj cutimoi de la homoi en nia moderna socio farigis ne tre saniga. Tro da graso, tro da sucero, tro da arte faritai trincajoi, ca industrie productatai nutrajoi. Alia epidemio montras la resulton de tiai cutimoi, la epidemio de obesetso, quiu ocasas ec en ne ricai landoi. Multe homoi mangias tro grand quante, sed ne bon qualite. Cae la evidenta demando estas, per cio nia corpo productos anticorpoin, se ne per la nutrajoi cioin gi ricevas. Ciu citio estas mal pli grava ol lavi la manoin?